Tasai Melchizedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo dievo kunigas, sutiko Abraomą, kai jis grįžo, sumušęs karalius ir palaimino jį. Omas jam atidavė nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą jis pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo arba ramybės karalius, be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo sūnų. Jis lieka kunigas per amžius. Pažvelkite, koks didis tasai, kuriam patriarchas Abraomas atidavė dešimtinę nuo karo grobio. Beje, ir Levio sūnus, kurie gauna kunigystę, pagal įstatymą turi teisę imti iš žmonių dešimtinę, tai yra imti iš savo brolių nors ir jie kilę iš Abromo giminės. O tas, kuris savęs iš jų nekildino, yra ėmęs dešimtinę iš Abromo ir palaiminęs tą, kuris turėjo pažadą. Be abejonių visuomet žemesnį laimina aukštesnis. Ir čia dešimtinės ima mirtingi žmonės, o tenai žmogus, apie kurį paliudita, jog jis tebe gyvenas. Ir taip sakant, per Abromą ir Levis yra davęs dešimtines, pats būdamas dešimtinių ėmėjas. Žinoma, jis dar tebe buvo strėnuose tėvo, kurį pasitiko Melchizedekas. Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas per levitų kunigystę, o tauta jos pagrindu buvo gavusi įstatymą, tai kam dar būtų reikėję iškelti kitam kunigui Melchizedeko būdu ir nesivadinti kunigu Aarono būdu. Juk besikeičiant kunigystei būtinai keičiasi ir įstatymas, o tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminiai, iš kurios niekas netarnavo aukurui. Aišku, kad mūsų viešpats buvo kilęs iš judo giminės, apie kurios kunigus mozė nieko nėra kalbėjęs. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas, panašus į Melchizedeką, tapęs kunigų nekūniško įstatymo įsakymu, bet nenykstamo gyvenimo galybę. Juk liudijama, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Šitaip atšaukiamas ankstesnis įsakymas kaip silpnas ir bergždžias. Įstatymas juk nieko dar nepadarė tobulo ir įvedama geresnė viltis, kurią priartėjame prie Dievo. Jo labiau, kad tai neįvyko be priesaikos, nes anie tapdavo kunigais be priesaikos, o šis su priesaika to, kuris jam pasakė. Viešpats prisiekė ir jis nesigailės. Tu esi kunigas per amžius. Taigi Jėzus yra tapęs geresnės sandoros laiduotojų. Anų daugelis tapdavo kunigais, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šitas išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Mums ir derėjo turėti tokį vyriausiai kunigą, šventą nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangaus. Jam nereikia, kaip kitiems vyriausiesiems kunigams, kasdien atnašauti aukas pirma už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams paukodamas pat save. Įstatymas skirdavo vyriausiaisiais kunigais žmonės su silpnybėmis, o po įstatymo duotos priesaiko žodis paskyrė amžiams tobulą sūnų.